eu la mine vine lume multă și eu nu cunosc care iunie Și am, am primit și zis, acei când primit, o zis că contra partidului Eu și părinții este vin oameni ca să duc la mine, de la mine la el de la el la mine. Așa, dar nu știu și s-a făcut cu trebuie a cei mai mari să spune că cipurile nu zbătămătoare o zis așa, să de capul lor ca să pun în cap, dar, dar nu pe plăti mașinile. Asta e treaba lor, nu e treaba mea. Și eu am văzut cât în vorbire s-a stârnit, am spus așa în fața lor, vreau să te și să vorbească, dar nu eu. Și mă pui pe mine să vorbesc, să-i lămuresc. Dacă eu n-am nici carte și eu nu știu ce e la ce. Eu știu, așa am vorbit zis așa, am datorie, ai pomeni la rugăciune pe toți, mici, mari, pe toți, că doresc să ducă tiene Andrea. Este pescare. Nu știu ce, nu știu unde. Și-o spus, că a venit un părinte și-o zis că a fost pe aici la mine și-o dus înapoi și-o muncit din Cum vreau să mă mântuiesc? Da, vorbesc. Și le am spus așa, ca să putem scapa de îndoială asta, nu numai prin pocăință. Prima mărturisire, prin pocăință și a nu adormi cu gândul altă parte că pe măsură și ai credință în Bunul Dumnezeu, rugăciunea mea e mai mică, dar credința ta te ajută, că așa spune Mântuitorul, fie după credința ta. Așa, dar așa trebuie, cât pot și că am pus la, la poarta aici, așa pozniciile voastre ne-am mai putut. Și am mai trebuie o lacată să pui aici. O <laughs> îi trebuie apoi să ducă la duhovnicul eu cât pot ajunge mai păi dat. Că unii spun una, el înțelege alta și altfel spune la altul cum au făcut un fel de legătură uh-huh. ca să tupi gura. Dar... Are nici Dumnezeu de Are grijă, așa. Ați primit răspuns așa. Ar, au primit. O venit cineva căci e bun, nu-i periculos, zici că sunt patriarhul tău cât și când are pătoare asta, adică și o să mă atunci când mă pune în cap. Așa. am fost la Petru Vodă, da, da, da. da. da. Sunt alții care asta încearcă, să vă pună în război cu Petru Vodă. Nu, eu n-am treabă. Da, da. Dar am, zis, că da. sunt dator, am rugat da, da. și pentru părinții Sfânt să ajungi murat. Da. Dar încolo nu cunosc altceva nimic, atâta spus doresc mântuirea tuturor și mai este ceva. Însuși ciudii cât Dumnezeu așa de mare și ne pătrunsă de mintea noastră. Uite, dar îi crede când spun că nu e periculos? Sigur, pot să că contra partidul. Contra partid. Adică Republica. Da, Guvern. Dar Republica de cine condusă? De antihriști? Abia, uite mă, ce-a pus capac să nu zătneca. Cine, Vlin era? Da? Nu, niște. Așa. Oamenii da, intrat? Autorități. Nu, dar mă văd că și eu ceva. A, da? iau așa ceva, așa spune. Pe mine mă cheamă Arsenii și eu nu iau așa ceva. Ceva. Eu atâta. Mă întreabă cu ceva. O spus cineva o vorbă. Așa de la se. Mhm. Așa. E gata să, să fac un fel, o, o dezbatere, o, o dezbinare că noi n-am fost atenți și am că tot a nu sta de vorbă despre cipă. Este sunt un fel de mergătoare, da? Nu te vădăm, așa m-au zis pe Nu, nu ne vadă. Așa. Dacă are avut treaba, da. să ne amestecem care sunt Да. Жанна рука, бензин, главное